ba wani abin da ya kamata shi so ba irin wannan da daidaiton kawai Allah shi sa Imam Malik ya ce ka wani ma ya tambaya ya ce kaifal istiwa ya ce tambaya ce ta yan bid'a ya ce kaifiya majhula ko ya ce al-istiwa ma'ruf an ce daidaito dai kowa sun abin da ake nufi da daidaito a larabci ko a kowane yare ma amma wal kaifiya majhula amma wani ya ce ya yi ba wanda ya sani wasu alu an da bida'atun shi tambaya kuma akan ya abin yake ma bida'a ne don wani ya musu wannan tambaya ya a hidda shi ɗin bida'a ne ba ya sai gaishe a majalisinsa so ka ji alaƙarsu shi al'arshi ya daidaita a kan sani ubangiji kursi kuma nan ne wurin da yake aza daga shi sannan kursi kursiyun ubangiji kamar yadda ya zo a hadisi shi ne shi ne halittar da take sama sama da komai saboda ai ubangiji saman shi ya daidaita shi kuma allah al'aliyu ne yana saman komai ka gane shi ya sanya ya zo a hadisi cewa aljannal firdaus samanta al'arshin yake in ka daga kai za a ga al'arshi ne rufin shi ne kamar rufin samanta shi ne last yau daga shi ba sauran wani abu sai ubangiji da ya daidaita a kansa ka gane yanzu nan maza Allah hadisi ya ce tsakanin nan ƙasa da wannan bangon sama da muke gani tafiyar shekara 500 ne to tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu ita ma tafiyar shekara 500 ne haka tsakanin kowace sama da kowace sama tafiyar shekara 500 ne to idan aka je las sama ta bakwai ta ƙarshe Allah ce to samanta sai kuma a samu ruwa wani ruwa ne kaga ruwa ƙasa ruwa sama kuma a can sama ruwa ne to saman wannan ruwan kuma tafiyar shekara 500 ne shi ma kamun a fita cikin wannan ruwan to shi kuma al'arshi yana saman wannan ruwan allah kuma yana saman al'arshi kaga allah al'aliyu ne madaukaki ne uluwul zati da uluwul makan a zatinsa madaukaki ne sannan a makanin sama madaukaki ne saboda yana saman komai allah shi da mu so wannan addu'a addu'a ce ingantacciya Imamin bukhari da imamu muslim da imamu ahmad da dayalisi da imamu turmuzi da imamu dabarani da albagawi da surwaito wannan hadisan za ka addu'a ce wadda ake yin ta a lokacin da mutum ya samu kansa a yanayi na kunci ko yanayi na damuwa wani abu ya zo ya sha mutum kai diya dame shi to sai ya wata yin wannan addu'a to da ya yi wace yanki in allah yadda za ga ya fita daga cikin wannan mun gane in ma dai wani abu ne ya faru sai ya sa masa wannan damu sai allah cire masa wannan abin da ya faru sai ya samu abin ka in ma wani abu ne wanda zai faru a nan gaba yake tsoro ko ya sanya masa damuwa sai allah ya hana wannan abin faruwa sai ya samu aminci ya ci da damuwa ko kuma haka nan kawai damuwa ta zo ta dame shi to in yana yau ta yin wannan sai allah ta'ala ya zare masa wannan damuwar sai ya dawo cikin hayyacinsa to kunga a wannan zamanin tana da muhimmanci saboda yanzu abubuwan da za su samu mutum damuwa allah ya yawa da su <laughs> Ko ba haka ba to sai mu yawaita sai mu haddace ta mu dinga yin ta a lokacin da aka samu yanayi na a yi ta din allah ya samu dace shi ya sanya malamai suke cewa hadal hadis ko hada hadisun jalilun yambagi al'itina ubid du'a ilmazkur fihi wal ikfari minhu inda alkarfi wal umurul azima suka ce wannan addu'a ko wannan addu'ar tana da muhimmanci kwarai da gaske ta haka ana son a yawaita yin ta a lokacin da mutum ya samu kansa a cikin yanayi na damuwa sai ya kula da ita a haddace ta kuma a yi wata yinta allah samu dace malin ya haddasa abdullahi ibn muhammadin kala haddasa na abdulmalik ibn amru kala haddasa na abduljalil an jafar ibn maimun kal haddasa ni abdulrahman ibn abi bakarata annahu kala li abishi abdurrahman ibn abi ta ya ce wa mahaifinsa ya ce wa mahaifinsa ya ce wa mahaifinsa ko ya abaci ya mahaifina ko ya baba inni asma'uka tad'u kullu gadati ni ina jin ka kana yin wata addu'a kullu gadati duk asuba algadat asuba duk asuba ina ji kana wada addu'a kana cewa allahumma afini fi badani allahumma afini fi sam'i allahumma afini fi basari la ilaha illa anta tu'iduha salasan hina tumsi wa hina tusbihu salasan wa taqulu allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri allahumma inni a'udhu bika min azabil ƙabari la ilaha illa anta tu'iduha salasan hina tumsi wa hina tusbihu salasan faƙala na'am ya bunayya sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu bihinna wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi qala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'awatul makrubi allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi darfata aynin wa lihili sha'ani kullahu la ilaha illa anta wannan hadisin daga abdurrahman ibn abi bakar ta annahu qala li abihi yace wa babansa ya abati ya baba lalle ni naji kana yin addu'a duk safiya duk asuba da wannan addu'a kana cewa allahumma afini fi badani ya allah ka bani lafiya a jikina yadda za ka iya bautar allah kenan sai da lafiya ake bauta ko sallah wannan in baka da lafiya baka yanta daga tsaye sai dai ka zauna kila wani ma da hukunci zai yi me ya jawo rashin lafiya mun gane yanzu wannan karatun inda babu lafiya mutum ba zai zo ba amma me yasan ya ka zo lafiya ce ashe lafiya abin tambaya ce dan sai da ita za ka iya ibada to ya Allah ka bani lafiya a jikina Allahumma afini fi sam'i ka bani lafiyar ji allahumma afini fi basari ka bani lafiyar gani la ilaha illa anta ba wani abun bautawa bisa cancanta illa anta sai kai allah ya ce baba na ji kana wannan addu'ar tu'iduha salasan kana maimaita ta kafa uku hina tumsi wa hina tusbihu da yamma kai uku wa